առաջնորդությունը պետք է ձեռնակի Արցախի արտադրողների արտադրանքը Արցախից դուրս ներկայացնելու առումով այդ շրջանակում կան կազմակերպություններ, որոնք արդեն այս մասնակցությունը ունեցել են Մոսկվայում կազմակերպված ցուցահանդեսներին եւ շատ մեծ դժվարությամբ, բայց մեզ հաջողվեց մշտական տաղավար ունենալ Մոսկվա քաղաքում, որտեղ ցուցադրվում է Մոսկվա քաղաքում հայկական պավիլյոն կա, որտեղ ցուցադրվում է մշտական Արցախի արտադրանքը, հույս ունենալով, որ ամեն օր ոչ պակաս 200-300 Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հիմնականում ոչ հայազգի քաղաքացիներ հնարավորություն ունեն ծանոթանալու Արցախյան արտադրանքին, ժամանակ առ ժամանակ մեր արտադրողներին կոչ ենք անելու, որ կազմակերպեն համտեսություններ, նաև այդ տաղավարում կարողանանք մեր արտադրանքը ռուսական շուկայում ներկայացնել։ Դրա շրջանակում նաև մենք որոշակի քայլեր ենք ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի արտադրանքը ներկայացնելու առումով եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցաբար Արցախի կառավարությունը նախաձեռնել է մի ցուցադրություն Արցախյան արտադրանքի, որով մենք կարողանանք մեր շրջանակի ներկայացնենք մեր արտադրանքը, հիմնականում Երևան քաղաքի բնակիչներին ապրիլի 2-ի նախնական պայմանավորվածության շրջանակում այսօր օրը վերջնականապես կհստակեցին, որտեղ այս պահին Երևանի քաղաքապետարանում խորհրդակցություն է ընթանում, որով հստակեցում են, թե ով ինչ անելնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, ինչ անելնի Երևանի քաղաքապետարանը, որպեսզի մենք կարողանանք ապրիլի 2-ին ներկայացնել մեր արտադրակները Երևանի քաղաքապետարանի հատուկ դահլիճում երևի հերոստատեսության ժամանակաշրջանակ նկատած կլինեք, որ այդպիսի ցուցադրում եկամուտներ Երևանի քաղաքապետարանի ներսում կազմակերպում է։ Այդ արվելու է ապրիլի 2-ը բաց դռների օր Երևանի քաղաքապետարանում եւ այդ բաց դռների շրջանակում ժամը 11-ի նախատեսում է պաշտոնական բացում այդ ցուցադրության համտեսություններ ժամը 12-ից մինչև երեկոյան 5 բաց դռներ, որտեղ նաև այդ ժամանակահատվածում 12-ից սկսած նաև կարող են իրենց ապրանքները վաճառել այցելուներին, եթե գնորդներ լինեն։ Մենք ունենք քայլեր ձեռնարկելու, որի շրջանակում մեր այսօրվա առաջին հանդիպումն է, մի քանի հստակեցումներ մտցնենք մեր գործողություններում վարչության աշխատակազմը դիմել է նավակում բոլորից եւ ներկա են այստեղ նրանք, ովքեր համաձայնությունն են տվել այդ միջոցառմանը մասնակցելու առումով։ Միջոցառման բուն նպատակն է հին դնել այդպիսի մոտեցման մեր ապրանքների ներկայացնելուն։ Դա շարունակությունը ավելի լավ սկիզբը ասեմ ինչի ստացակետ։ Մենք դեկտեմբեր ամսին փորձնական Արցախի բարիկներ տաղավար ստեղծեցինք Հյուսիսային Պողոտայում որտեղ ինչ ձերներից տակ կա, սկսեցինք ցուցադրելը ու վաճառելը, ու ասեմ հատուկ դիտորդ էի նշանակել, որը հետևում էր տեսնի որ տաղավարին ինչքան մարդ է մոտիկանում։ Բոլոր օրերին, սկսած դեկտեմբերի 5-ից մինչև հունվարի 10-ը, ամենաշատ մոտեցողները տաղավարներին եղել է Արցախի բարիկներ տաղավարին մոտեցողները։ Այնտեղ ներկայացված էր Հայաստանի Հանրապետության բավականին խոշորագույն կազմակերպություններ, արտադրողներ, բայց անցորդներից, որոնք մոտենում էին, հիմնականում առաջնահերթ զարմացած, որ ոնց յանի Ղարաբաղում էլ են կարող սենց ապրանքներ արտադրեն, ոնց յանի Ղարաբաղը սա ունի, յա Ղարաբաղը նա ունի։ Դա մեզ հուշում է, որ իրականում Հայաստանի քաղաքացիները այնքան էլ տեղեկացված չեն, որ Արցախը բավականին արտադրությունների առումով հաջողություններ ունի գրանցած։ Կինի հիմնականում ճանաչում են միայն կատարող, երբ մենք ներկայացնում ենք նաև Nelson Group-ի գինի ոնց, յանի տես գինի էլ ունեք, բայց կարծում եմ մենք ունենք ավելի մեծ հնարավորություն այդ օրերին ներկայացնելու մեր արտադրանքը, բայց դա փորձնական էր եւ մենք ունենք իրականում հերահար նպատակ։ Հերահար նպատակների սկիզբը դրվում է ապրիլի 2-ին։ Հետագայում մենք շոու վաճառքներ ենք կազմակերպելու Երևան քաղաքում առանձին Արցախյան թեմաներով, որին մասնակցելու եք դուք եւ հնարավորություն եք ունենալու ձեր ապրանքների ինչու՞ չէ անհրաժեշտության դեպքում զեղչված գներով, մենք համտեսությունների կազմակերպման ճանապարհով մաքսիմալ մեր ապրանքները, մեր երկրում արտադրողներ, արտադրված ապրանքները վաճառենք Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներում եւ մարզերում։ Ապագայում սպասում է Կարապի լճում հատուկ փառատոն, սպասում է Հյուսիսային Պողոտայում հատուկ պարադոն, այնպես որ այս սկիզբը շատ կարևոր է, դուք ինչքան պատրաստական եւ պատրաստված կներկայանաք այս առաջի ձեռնարկին։ Այն ունենալու է իրականում շարունակություն նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքներում։ Մի բան իմացեք հաստատ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հպարտությամբ է իր տանը օգտագործում Արցախում արտադրված ապրանքը, վստահ լինելով, որ դառնում մասնակից է լինում, որ Արցախցին կարողանա իր բարեկեցիկ օրը, ամիսը, տարին ապագան կառուցի ապրելով Արցախում։ Դրա համար մենք լուրջ անելիքներ ունենք։ ԼՂ կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի ջանքերով կողոցվեն ֆերմերներին հուզող բոլոր հարցերն ու խնդիրները։ Հիմնականում ամբողջ պատասխանատվությունը ԼՂ կառավարության աշխատակազմն է վերցրած իր վրա այս նախաձեռնության առումով եւ Երևանի քաղաքապետարանը, բայց կա մի քանի փոքր անելիքներ, որը պետք է դուք անեք։ Ինչ ձեքի տակ է այն սխեման, որը որ ներկայացնելու ենք ձեզ, դրա համար խնդրում եմ նշեք ձեր մոտ առաջինը։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանը կորոշվի համտեսությունը առանձին առանձին ամեն արտադրող իր սեղանին կից համտեսության սեղան ունենալու է, թե ոչ, թե առանձին մեծ համտեսության սրահ են կազմակերպելու։ Սա թողել են Երևանի քաղաքապետարանի որոշմանը։ Որոշումը կայացնելուց հետո մենք պետք է գանք հետևյալ պայմանավորության։ Համտեսության սեղանի չափը ինչքան է ուզում եւ ապրանքների ցուցադրության սեղանի չափը ինչքան է ուզում։ Դրանք ստանդարտ սեղաններ են ունելու, ուղղակի մնում է ճշտենք, ամեն մեկը երկու սեղան է ուզում, թե մեկ սեղան է ուզում։ Սա մեկ հարց, որ պետք է դուք հստակ պատասխանենք, թե ինֆորմացիայի հավաքման կետը մենք շարունակենք թողնենք Ալեքսանդրի վրա, բոլորդ Ալեքսանդրի հետ ուղիղ կապի մեջ, որտեղ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք։ Մենք ձեզ անդադ տեղեկություններ ենք հաղորդելու ձեր անելիքների վերաբերյալ։ Երկրորդը ձեր կողմից կարևոր, քանի որ սա շարունակական է լինելու եւ մենք առանձին շոու վաճառքներում ձեզ մասնակցելու հնարավորություն եք տալու։ Ինչու՞ չէ նաեւ դուք պետք է լուրջ պատրաստվեք այս տարի դեկտեմբեր ամսի ողջ ամիսը Ռուսիայի Բոգոտայի մի մեծ շարք տաղավարներում մեր ապրանքները ներկայացնելու առումով մեկ ամիս վաճառք կազմակերպելով։ Դրա համար մենք պետք է տպագրական նյութեր կան, որոնք պարտադիր պետք է դուք ունենաք, առաջինը։ Պետք է բոլորը ձեր ուժերով, ձեր բուկլետները ունենաք Իհարկե, ձեզ կողմնի կառավարության աշխատակազմն անհրաժեշտության դեպքում, բայց կարծում եմ լուրջ խնդիր չէ։ Ձեր կազմակերպությունը ներկայացնող, անգամ եթե մեծ բուկլետ չլինի, այ այս չափի մեջ, որ միշտ ընդգոպած բան է, ձեր կազմակերպությունը ներկայացած, որպեսզի այդ օրը մաքսիմալ չափով դուք բաժանեք ամենակարևորը պետական պաշտոնյաներին, որոնց թիվը ոչ պակաս 300-ն են լինելու ժամը 11-ին պաշտոնական բացման ժամանակ սա շատ կարևոր է ու նաև օրվա ընթացքում Արցախ հայրենական միությանն ենք դիմելու որ կազմակերպի Արցախ հայրենական միության անդամների եւ նրանց հարազատների այցեր պետական համասարանն է մասնակցելու մանկավարժական համասարանը ճարտարագիտական համասարանը մաքսիմալ մենք փորձելու ենք վերավաճառողներ առանձին սուպերմարկետների սեփականատերեր որպեսզի դուք ունենաք անպայման այդ բլայը երկրորդը ելի միջազգային անունով փոստեր է ոչ պետք է միանման բոլորս պետք է ունենանք ոստեր, որ ամեն մեկի տաղավարի հետևը մեկ հատ լինի։ Մի ես արդեն գինը ճշտել եմ եւ դա որ միասին ենք բոլորս կազմակերպում 23000-ից 25000 դրամ գումար արժե դուք պետք է վճարեք այդ գումարը, որպեսզի ձեզ համար տպվի այդ պոստերը։ Պետք է տրամադրեք նկարներ կամ ապրանքը շտապ պետք է հասցնեք Երևան, որպեսզի Երևանում իմ օգնականը կազմակերպի դրա լուսանկարումը, նկարի մշակումը եւ պոստերի պատրաստումը, որպեսզի ամսի 2-ին բոլորը միանման, բոլոր արտադրողների սեղանները նույն ձևի են լինելու եւ պարտադիր ունենալու եք նույն չափի մեջ պոստերը։ Եվ մենք այդ պոստերները հավաքած միասին կպահենք հետագա ցուցադրություններին միշտ ունենալու մեզ հետ, որ կարողանանք ներկայացնել հաջորդը ովքեր որ վաճառք են իրականացնելու իրենց տաղավարի մոտ, պետք է իրենց հետ վաճառող ունենան։ Եվ պետք է վաճառողների հակուսները բոլորը նույնը լինի։ Պետք է որոշեք միասնական մի հագուստի ձև վարչապետների մասնակցությամբ բացումը տեղի ունենալու, թե նախագահների մասնակցությամբ բացումը տեղի ունենալու, Երևանի քաղաքապետ այսօրի խորհրդակցներն ավարտելուց հետո Հայաստանի Պետության նախագահ տեղեկացված է այս միջոցառման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ տեղեկացված է եւ հսկողության տակ է, պետք է վերջնական ֆորմատը որոշեն։ Ամեն դեպքում, քանի որ պաշտոնական մեծ բան է տրվելու այդ ամեն ինչին, լինելու են պաշտոնական ելույթներ, վարո կարող պաշտոնական բացում լավ կլինի բոլոր տաղավարների մոտ կառնացնեն նրանք ովքեր վաճառք իրականացնելու են կամ համտեսություն են կազմակերպելու մենք ճշտել ենք որ Երևանում կա կազմակերպություն որը կարող է տրամադրել այդ վաճառողուիներին նույն ֆորմայի մեջ վերջնական հստակեցված չի բայց մեր աշխատողի համար 15000 դրամ գումար է ուզել այդ կազմակերպությունը կամ պետք է դուք ներկայացնեք վաճառողներին կամ պետք է դիմենք այդ կազմակերպությանը միասնական որ բոլորս միասին մասին մեկ կազմակերպություն, եթե դա լինի, ապա չի բացառում նաև տարազի խնդիր լուծենք մենք, որ նույն տարազը հակացել են բոլորը այդ վաճառողները։ Դա ձեր կողմից նաև պետք է դա արվի։ Ուրեմն ձեր ապարատները պետք է հասցվի այնտեղ ոչ ուշ կամ ամսի 1-ին պետք է արդեն առավոտյան այնտեղ լինի, 1-ի երեկոյան պետք է տաղավանները պատրաստենք, որպեսզի ամսի 2-ի առավոտյան աշխատանքային ժամը վերջանալուց հետո ամսի 1-ին ժամի 5-ից հետո պետք է դուք արդեն ձեր ապրանքները էի լինում Երևանի քաղաքապետարանում, որպես ամսի 2-ի առավոտյան ժամը 11-ին արդեն լրիվ գազ պատրաստում են, ծածմանը պատրաստում են։ Լեռնային Ղարաբաղյան կառավարությունը մեր աշխատակազմը պետք է պատրաստի ռեկլամնի այդ ռոլիկը, որը պետք է մի քանի օր առաջ սկսի Հայաստանի հերոստատեսության տարբեր ալիքներով անընդհատ ցուցադրվի, որ այսպեսի նախաձեռնություն կա կազմակերպված։ Մենք ձեր մասին պետք է բուկլետ պատրաստենք, արդեն աշխատակազմը, դրա համար պետք է ձեր տվյալները հստակ տրամադրեք կառավարության աշխատակազմում։ Ձեր կազմակերպության ճիշտ անունը, կոնտակտները եւ արտադրության տեսականին որպեսզի փոքր տեղեկության շրջանակում մենք մեկ միասնական այդ ցուցահանդես վաճառքի համար Երևանի քաղաքապետարանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համագործակցությամբ այս նախաձեռնությունը ունենա իր լոգոն եւ իր մեկ ընդհանուր բուկլետը։ Դրա համար դուք շատ արագ պետք է հստակ տեղեկություն հաղորդել ձեր կազմակերպության մասին, արտադրանքի տեսականի մասին եւ կոնտակտները։ Ցանկալի է որ բոլորը, եթե չունեք էլեկտրոնային էջ, բոլորը ունենաք էլեկտրոնային էջ, բաց ստացված, որպեսզի հետագա մեր համագործակցությունը միշտ լինի այս սկզբի նախաձեռնության շրջանակում, միշտ իմանանք տեղեկությունները շատարակ ձեզ փոխանցեք, ձեզնից ստանալ տեղեկությունները։ Ողջունել եմ նաև, որ մենք ունենք արդեն մեծ թվով հարավիրյաններ ունենք մեծ հրավիրյալների ցանկ 300 հոգի պաշտոնյա պետք է հրավիրենք Հայաստանի Հանրապետությունից Գնային Ղարաբաղի Հանրապետի դեռ չենք որոշել։ Որն է այս նախաձեռնության հիմնական մեխը, որ ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ։ Էկոնոմիկայի նախարարն այստեղ նստած է աշխատակազմի ղեկավարը, կառավարության նախարար, աշխատակազմի ղեկավարը նստած է այստեղ, հիմնադրամի նախագահը, ներդրումային հիմնադրամի նախագահն այստեղ նստած է։ Պետք է ձեզ անկես փոխանցեմ հետևյալ տրամադրությունը։ Նախորդ տարիներին նման նախաձեռնությունների ժամանակ միշտ կառավարությունը կամ հիմնադրամի խողովակով կամ նախարարության հողակով կամ աշխատակազմի բյուջեի շրջանակում միշտ ի վրա վերցնում էր բավականին մեծ ծախսեր, կազմակերպչական ծախսեր եւ հիմնական բեռը պատասխանատվությունը մնում էր կառավարության վրա։ Այս նախաձեռնության կարևոր ուղղություններից մեկը կարևոր մեխը այն է, որ դուք արտադրողները պետք է ձեր մասնակցությամբ եւ մաքսիմալ պետք է մենք հասնենք նրան, որ այլևս կառավարությունը նման բեռ կամ չվերցնի կամ շատ թեթև լինի այդ բեռը զուտ բիզնես տրամաբանության շրջանակում։ Քաղաքական առումով իհարկե կառավարությունը պարտավոր է գնա դռներ ծեցի, բացի, խնդրի, աղաչի, ձեզ համար շուկաներ ստեղծի։ Դրա համար մեծ ծախսեր անի անհրաժեշտության դեպքում Բայց գալիս է մի պա, երբ արդեն դուք արտադրողները պետք է տրվեք ամբողջությամբ այդ գործը։ Ինչու՞ չէ նաև ծախսեր կատարելով, ակնկալելով, որ այդ ծախսերը բազմապատիկ անգամ դուք հետ եք ստանալու հենց այդ նախաձեռնության շրջանակում։ Ուզում եմ այս տրամաբանությամբ իմ գործընկերները եւ դուք արտադրողներ գիտակցեք, որ մեր հետագա ծրագրերի հիմքում նորից սա է լինելու դրա։ Չես համար իհարկե շատ դժվար է Երևանում շուկա ճարելը, ամեն մեկը տարանձին առանձին քանի դուր ծեցե շատ դժվար է կառավարությունը պարտավոր է նախաձեռնություններ անել։ Եվ այդ նախաձեռնությունների շրջանակում բարձրաձայն հայտարարում եմ ձեզ բոլորիդ, որ իմանաք, որ ես երբեք ոչինչ թաքուն չեմ պաղում, այլ ինչ իմն է, այն բարձրաձայնում եմ, հպարտությամբ եմ բարձրաձայնում, եւ այն ասեկոստությունները Ստեփանագին, որ Սաղաբեկյանին, նա Սաղաբեկյանն է, դուք սա իմն եք իմ հարազատներ։ Սաղիդ համար մեկ-մեկ պատասխանատվություն կրելու մեծ կամ եւ ցանկություն ունեմ։ Բայց ես անձնապես նախաձեռնել եմ մի շատ կարևոր գործ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունեն ստորագրած համաձայնագիր, որի շրջանակում Արցախի արտադրանքը կամ Արցախի գազམ་ակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործնեություն ծավալելուց առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, հարկային առումով եւ այլ օրենքների շրջանակում։ Եվ այս համաձայնագրի շրջանակում ես նախաձեռնել եմ մարկետ գազམ་ակերպությունը որը արդեն 6 ամիս է գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, իմ անձնական նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ ստեղծված կազմակերպությունը, որի հիմնական առաքելությունը լինելու է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի բարիկներ ներկայացնելը հիմնական առաքելությունը։ Եվ այսօր արդեն մակարոնեղեն արտադրողի կատարոն Արցախ բիոյի արտադրանքը, Արցախ բերի արտադրանքը, հանի գազམ་ակերպության արտադրանքը գինուկոնյակի գործարանի արտադրանքը արդեն Հայաստանի Հանրապետություն գործող 3 կրպատներում Արցախի բարիկներ կրպատներում արդեն ցուցադրված վաճառքի անվան։ Նպատակը այդ կրպատների թիվը հասցնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներում լինի Արցախի բարիկներ կրպատ, Երևանում ոչ պակաս քան 5-ից 7 կրպատ, որպեսզի մեր արտադրանքը կարողանանք մեկ վաճառենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գոնե անձնապես ես այլ ընտրակ չեմ տեսնում, սա լավագույն աճակցությունն է ձեզ, ծերի գործընկերներ, որ ձեր արտադրանքը մենք կարողանանք հասցնել սպառողին։ Որտեղ առանձին առանձին շատ դժվար է ձեզ համար որ դուք կարողանաք ձեր ապրանքը ներկայացնել սպառողին։ Եթե Ստեփանագետի գինոկոնյակի գործարանի մասշտաբներն այնպիսին են, որ առանձին ներկայացուցիչ է պահում, ապա ոչ բոլորը ունեն այդ հնարավորությունը։ Դրա համար ես անձնապես նախաձեռնել եմ ձեզ օգտակար մի շատ կարևոր գործ, որը վստահ եմ, որ հետագայում ավելի է ծավալվելու, ինչու՞ չէ նաև այն գործելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Խորհրդակցության մասնակիցներին հուզում էին որոշ հարցեր, որոնց պատասխանները ստացան լոբո փոխվարչապետի կողմից։